illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี มีในสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ที่กูทาคารศาลา ในป่ามาวัน เขตเมืองเวสาลี On one occasion, the blessed one was living at Vesali, in the great wood, in the hall with the peak roof. ก็ในครั้งนั้นแหละสัจจกะนิกรนผู้เป็นนิคันธบุตรอาศัยอยู่ในเมืองเวสาลี เป็นนักโต้ตอบพูดยกตนว่าเป็นนักปราชญ์ชนเป็นนันมากยอมยกว่า เป็นผู้มีความรู้ดี เขากล่าววาจาในที่ประชุมชน ในเมืองเวสาลี อย่างนี้ว่า เราไม่เห็นสมณะหรือพราหมณ์ ที่เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะ เป็นคณาจารย์ แม้ที่ปฏิญญาตนว่า เป็นพระรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ปรารบโต้ตอบบาทะกับ เราแล้ว จะไม่พึงประมาไม่สะทกสะทานไม่หวั่นไหว ไม่มีเหงื่อไหลจากรักแร้ แม้แต่คนเดียวเลย หากเราแม้ปรารบโต้ตอบวาทะกับเสาที่ไม่มีจิตไม่มีใจ แม้เสานั้น ปรารบโต้ตอบวาทะกับเราแล้ว ก็ต้องประมาสะทกสะท้านหวั่นไหว จะป่วยกล่าวไปใหญ่ ถึงมนุษย์เล่า Now on that occasion Satchaka the Nikanta's son, was staying at Vesali, a debater and a clever speaker, regarded by many as a saint. He was making this statement before the Vesali assembly, said, "I see no recluse or Brahmin, the head of an order, the head of a group, the teacher of a group, even one claiming to be accomplished and fully enlightened, who would not shake, shiver, and tremble, and sweat under the armpits if he were to engage in debate with me, even if I were to engage a senseless pose in debate, it would shake, shiver, and tremble, if were to engage in debate with me, so what shall I say of a human being? ก็ครั้งนั้นในเวลาเช้า ท่านพระอัสชิ นุ่งสบงถือบาทและจีวร เข้าไปบินบาตในเมืองเวสาลี สัจจการนิครนผู้เป็นนิกันธบุตร เดินเที่ยวยืดแข้งยืดขาอยู่ในเมืองเวสาลีนั้น ได้เห็นท่านพระอาสชิเ เดินอยู่ในที่ไกลทีเดียว รันเห็นแล้วจึงเข้าไปหา ได้ปราศัยทักทาย พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้ว ได้ยืนอยู่ณนะที่ควรข้างหนึ่ง สัจกะนิครนได้ถามท่านพระสัชชิอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านพระสัชชิก็พระสมณโคดม แนะนำพวกสาวกอย่างไร และคำสอนของพระสมณโคดม มีส่วนอย่างไรที่เป็นไปในพวกสาวกเป็นส่วนมาก Then when it was morning, the venerable Asashi, dressed, and taking his bowl and outer robe, went into Vesali for alms. As Satchaka, the Nikanta's son, was walking and wandering for exercise in Vesali. He saw Venerable Asashi coming in the distance, and went up to him and exchanged greetings with him. When this courteous and amiable talk was finished, Sachaka, the Nikanta's son, stood at one side and said to him, Master Asashi, How does the recluse Gautama discipline his disciples? And how is the recluse Gautama's instruction usually presented to his disciples ท่านสัจจกะอคิเวสนะ พระผู้มีพระภาคทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้ และคำสอนของพระผู้มีพระภาคก็มีส่วนอย่างนี้ที่เป็นไปในสาวกทั้งหลายว่า รูปไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยง สัญญาไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง รูปไม่ใช่ตัวตน เวทนาไม่ใช่ตัวตน สัญญาไม่ใช่ตัวตน สังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตน วิญญาณไม่ใช่ตัวตน สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน ท่านอคิเวสนะเ พระผู้มีพระภาค ทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้ และคำสอนของพระผู้มีพระภาคก็มีส่วนอย่างนี้ที่เป็นไปในสาวกทั้งหลาย This is how the blessed one disciplines his disciples g กิเวสนะ and this is how the blessed one's instruction is usually presented to his disciples that Material form is impermanent. Feeling is impermanent. Perception is impermanent. Formations are impermanent. Consciousness is impermanent. Material form is not self. Feeling is not self. Perception is not self. Formation are not self. Consciousness is not self. All formations are impermanent. All things are not self. เมื่อท่านพระสัชชิ กล่าวอย่างนี้แล้ว สัจกะนิกรนนามสกุลอกิเวสนะนั้น ก็ได้กล่าวอย่างนี้ว่า ท่านอัสชิผู้เจริญ ข้าพเจ้าได้ฟังแล้วว่า พระสมณะโคดม มีวาทะอย่างนี้ เป็นนั้นว่าข้าพเจ้าได้ฟังแล้วว่าพระสมณโคดมมีวาทายอย่างนี้ เป็นนั้นว่าข้าพเจ้ามีความเห็นไม่เหมือนกัน ถ้าไกรบางทีข้าพเจ้า จะพบกับพระสมณโคดมผู้เจริญนั้นจะได้สนทนากันบ้าง ถ้าไกรข้าพเจ้าจะพึงช่วยปลดเปลื้องพระสมณโคดมเสียจากความเห็นที่เลวทรามนั้นได้ And when this was said by the venerable Asachi, Sachaka Nikanta San's Akivesana replied, If we have heard what the recluse Gautama asserts, we have indeed heard what is disagreeable. Perhaps sometime or other, we might meet Master Gautama and have some conversation with him. Perhaps we might detach him from that evil view ก็ในสมัยนั้นแลเจ้าลิชวีประมาณ 500 องค์ ประชุมกันอยู่ในอาคารเป็นที่ประชุมด้วยกรณียกิจบางอย่าง สัจการนิครนนามสกุลอกุเวสนะ จึงเข้าไปหาพวกเจ้าลิชวีเหล่านั้น ได้กล่าวกับเจ้าลิชวีเหล่านั้นอย่างนี้ว่า ขอเจ้าลิชวีทั้งหลาย จงไปด้วยกัน ขอเจ้าลิชวีทั้งหลายจงไปด้วยกัน วันนี้ข้าพเจ้าจากสนทนากับพระสมณโคดม ถ้าพระสมณโคดมจะตั้งอยู่ตามคำที่ภิกษุชื่ออาสชิ ซึ่งเป็นสาวกรูปหนึ่งที่มีชื่อเสียง ยืนยันแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็จะฉุดกระชาก ลากถ้อยคำของพระสมณโคดม มาด้วยคำต่อคำ ข้าพเจ้าจะทำให้เป็นเหมือนบุรุษที่มีกำลัง จับแกะอันมีขนที่ยาว แล้วลากไปลากมาฉะนั้น หรือทำให้เป็นเหมือนคนที่ทำการงานในโรงสุรา ซึ่งมีกำลังวางเสือลำแพนสำหรับรองแป้งสุราผืนใหญ่ในห้วงน้ำลึก แล้วจับที่มุมชักลากฟัดไปฟัดมาฉะนั้น ข้าพเจ้าจะสลัดฟัดฟาดถ้อยคำของพระสมณโคดมเสีย ให้เป็นเหมือนบุรุษที่มีกำลัง ซึ่งเป็นนักเรงสุรา จับถ้วยที่หู แล้วสลัดไปมาฉะนั้นข้าพเจ้าจะเล่นงานพระสมณโคดม เหมือนอย่างที่เขาเล่นกีฬา ที่ชื่อว่าสานาโทวิก คือการชักป่านทำให้เป็นเหมือนช้างที่มีวัยล่วงหกสิบปี ซึ่งจะถอยกำลัง ลงสู่สระโบกกรณีที่มีลำน้ำลึก แล้วเล่นกีฬาชนิดที่ชื่อว่าการชักป่านนั้น ขอท่านเจ้าลิชวีทั้งหลายจงไปด้วยกัน ขอเจ้าลิชวีทั้งหลายจงไปด้วยกัน วันนี้ข้าพเจ้าจะสนทนากับพระสมณโคดม Now at that time five hundred Lichavis had met together in an assembly hall for some business or other. Then Satchaka, the Nikanta's son, Akivesana, went to them and said, "Come forth, goodly Shivis, come forth. Today there will be some conversation between me and the recluse Gotama, if the recluse Gotama maintains before me what was maintained before me by one of his famous disciples, the Piku named Asashi. Then, just as a strong man might seize a long-haired ramp by the hair, drag him to and drag him from, and drag him round about, so in debate, I will drag recluse Gautama to, and drag him from, drag him round about. Oh, just as a strong brewer's worker might throw a big brew's sieve into a deep water tank, and taking it by the corners, drag it to and drag it fro, and drag it round about. So in debate, I will drag the recluse Gautama to, and drag him for and drag him round about. Oh, just as a strong brewer's mixer might take a strainer by the corners and shake it down and shake it up and thrum it about. So in bed, I will shake the recluse Gautama down, shake him up, and thrum him about. And just as a sixty years old elephant might plunge into a deep pond and enjoy playing the game of him washing so I shall enjoy playing the game of himp washing with the recluse gardener. Come forth, good Lichivese, come forth. Today there will be some conversation between me and the recluse Gotama. ในบรรดาเจ้าลิชวีเหล่านั้นบางพวกกล่าวว่าเหตุอะไรพระสมณโคดม จะยกถ้อยคำของสัจกะได้ ที่แท้สัจกะนิกรบุตร นามสกุลนักิเวสนะนี้กลับจะยกถ้อยคำของพระสมณโคดมเสียบางพวกก็กล่าวว่าสัจกะนิกรบุตรนักิเวสนะจะเป็นอะไร จึงจะยกถ้อยคำของพระผู้มีพระภาคได้ ที่แท้พระผู้มีพระภาค กลับจะยกถ้อยคำของท่านสัจการนิเสีย กระนั้นสัจจกะนิกรนมีเจ้าลิชวีประมาณห้าร้อยห้อมล้อมแล้ว เข้าไปยังกูตาคารสารา ในป่ามาวัน Thereupon some Lichavis said, Who is the recluse Gotama? That he could refute Sachaka, the Nikanta's son's assertions. On the contrary, Shachaka, the Nikanta's son, will refute the recluse Gautama's assertions. And some Lichavis said, Who is Sachaka? That he would refute the blessed one's assertion. On the contrary, the blessed one will refute Sachaka's, the Nikanta's son, assertions. Then Sachaka, the Nikanta's son, อกิเวสนะ went with five hundred lichavis to the hall with a peak roof in the great wood ก็สมัยนั้น ภิกษุมากรูปด้วยกัน เดินจงกรมอยู่นะที่กลางแจ้งสัจกะนิครนจึงได้ไปหาภิกษุเหล่านั้น แล้วถามว่าพระสมณโคดมอยู่ที่ไหน พวกภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น ก็บอกว่า พระผู้มีพระภาค เสด็จเข้าไปสู่ป่ามหาวัน ประทับหลีกเร้นอยู่นะที่โคนไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นชาชการนิครนพร้อมด้วยเจ้าเลชวีมีจำนวนมาก เข้าไปสู่ป่าหมาวัน จนถึงที่ที่พระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ทูลปราศัย พอเป็นให้ที่ระลึกถึงกันแล้ว จึงนั่งอยู่นะ ที่ส่วนควรข้างหนึ่ง แม้เจ้าฤาษีเหล่านั้น บางพวกอภิวาท บางพวกตูนปราศัย บางพวกประนมมือ บางพวกประกาศชื่อและโคดของตน ในสำนักของพระผู้มีพระภาคบางพวกก็นิ่งอยู่ครั้นแล้วต่างก็นั่งนะที่ส่วนควรข้างหนึ่ง Now, on that occasion, a number of pickles were walking up and down in the open. Then Sajaka, the Nikanta's son, went up to them and asked, "Where is Master Gautama?" When the pickles said, "The blessed one has entered the great wood, and sitting in solitude at the root of a tree in the day for abidings," then Sajaka the Nikanta's son, together with a large following of Lishavis, entered the great wood and went to the blessed one, exchanged greetings, and after this courteous and amiable talk was finished, sat down at one side. Some of the Lichuvi pay homage, some exchanged greeting with him, some extended their hands in reverential salutation towards the Blessed One. Some pronounce their name and clan in the Blessed One's presence, and some kept silent, and all of them sat down at one side. เมื่อสัจการนิคน พอนั่งแล้ว ได้ทูลถามกับพระผู้มีพระภาคว่า ข้าพเจ้าขอถามท่านพระโคดมสักหน่อยหนึ่ง ถ้าพระโคดมจะให้โอกาสเพื่อแก้ปัญหาแก่ข้าพเจ้าอากิเวสนะ ท่านประสงค์จะถามปัญหาใดก็ถามเถิด พระสมณโคดมแนะนำพวกสาวกอย่างไร และคำสั่งสอนของพระสมณโคดมมีส่วนอย่างไรที่เป็นไปโดยมากในพวกสาวกอากิเวสนะ เราแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้ และคำสั่งสอนของเรามีส่วนอย่างนี้ที่เป็นไปมากในสาวกว่า รูปไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยง สัญญาไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง วิญญาณไม่เที่ยง รูปไม่ใช่ตัวตน เวทนาไม่ใช่ตัวตน สัญญาไม่ใช่ตัวตน สังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตน วิญญาณ ไม่ใช่ตัวตน สังการทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาอคิเวสนะเราแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้ และคำสั่งสอนของเรา มีส่วนอย่างนี้ที่เป็นไปมากในสาวกทั้งหลาย เวนสัจกะ a นิ t ันทัสสัน h a s sat down, he said to the blessed one, I would like to question Master Gotama on a certain point, if Master Gotama will grant me the flavor of an answer to the question. Akivesana, ask what you like. Master Gotama, how do you discipline your disciples, and how Master Gotama's instruction usually presented to his disciples? Akivesana. This is how I discipline my disciples, and this is how my instruction is usually presented to my disciples. Material form is impermanent, feeling is impermanent, perception is impermanent, formations are impermanent, consciousness is impermanent because material form is not self, feeling is not self, perception is not self, formation are not self, consciousness is not self. All formations are impermanent. All things are not self. I give it Akivisana, this is the way I disciplined my disciples. and this is how my instruction is usually presented to my disciples ท่านพระสมณโคดม อุปมาอย่างหนึ่ง ได้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าอาคิเวสนะ อุปมานั้นเป็นอย่างไร ท่านจงพูดเถิด ท่านพระโคดม เหมือนพืชพันไม้เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ที่ถึงความเจริญงอกงามไปบูรณ์ พืชพันไม้เหล่านั้นทั้งหมดต้องอาศัยแผ่นดิน ตั้งอยู่ในแผ่นดิน จึงถึงความเจริญงอกงามไปบูรได้ หรือเหมือนกับการงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ต้องทำด้วยกำลังอัน บุคคลทำอยู่ การงานเหล่านั้นทั้งหมด บุคคลต้องอาศัยแผ่นดิน ตั้งอยู่บนแผ่นดิน จึงทำกันได้ฉันใด ตัวคนเรานี้ก็มีรูปเป็นตน มีเวทนาเป็นตน มีสัญญาเป็นตน มีสังขารเป็นตน มีวิญญาณเป็นตน ต้องตั้งอยู่ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จึงได้ประสบผลบุญผลบาปจากนั้นมาสกอตมะ a s s e m b l y occurs to me อากิเวสนะ explain how it occurs to you Master Gotama, just as when seeds and plants, whatever their kind, reach growth, increase, and maturation, all do so independent upon the earth, based upon the earth, just as when strenuous works, whatever their kind, are done, all are done in dependence upon the earth, based upon the earth. So too, Master Gotama, a person has material form itself, self, and based upon material form, he produces merit or demerit. A person has feelings itself, self, and based upon feelings, he produces merit or demerit. A person has perception, has formations, has consciousness, at self and based upon perceptions, formations, and consciousness, he produces merit or demerit. อคิเวสนะข้อนั้นท่านกล่าวอย่างนี้หรือว่า รูปเป็นอัตตา เวทนาเป็นอัตตา สัญญาเป็นอัตตา สังขารทั้งหลายเป็นอัตตา วิญญาณเป็นอัตตา อย่างนั้นหรือ ท่านพระโรมผู้เจริญข้าพเจ้ากล่าวอย่างนั้น และประชุมชนเป็นนันมากก็กล่าวอย่างนั้นด้วยอังคิเวสนะ ประชุมชนเป็นนันมากนั้นจะกล่าวอย่างไรก็ได้ ท่านยืนยันคำนั้นของท่านเถิด ท่านพระสมณโคดมเป็นความจริงข้าพเจ้ากล่าวอยู่อย่างนี้ว่า รูปเป็นตัวตน เวทนาเป็นตัวตน สัญญาเป็นตัวตน สังขารและวิญญาณเหล่านี้ก็เป็นตัวตนอากิเวสนะ Are you not asserting first material form is myself feeling is myself perception is myself formations are myself consciousness is myself Master Gotama I assert thus material form feelings perception, formations, and consciousness are myself, and so does this great multitude. อกิเวสนะ What has this great multitude to do with you? Please confine yourself to your own assertions alone. Master Gotama, then I assert thus: material form is myself, feeling is myself. Perception is myself. Formations are myself. Consciousness is myself. อคิเวสนะ ถ้าอย่างนั้นเราจะสอบถามท่านในข้อนี้ ท่านเห็นควรอย่างไร ก็จงกล่าวแกล้อย่างนั้นอคิเวสนะ ท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร อำนาจของพระราชา ผู้เป็นมหากษัตริย์ที่ได้รับมุรตาพิเศษแล้ว เช่นพระเจ้าเปรเซนที่โกศล หรือพระเจ้า อาชาติศัตรู แห่งแคว้นมกตที่อาจจะฆ่าคนที่ควรฆ่า ริบทรัพย์คนที่ควรริบนรเทศคนที่ควรนรเทศ พึงให้เป็นไปได้ในพระราชาผู้เป็นเจ้าของอาณาเขตเหล่านั้นไม่ใช่หรือ ท่านพระครม อำนาจของพระราชาผู้เป็นกษัตริย์ อย่างเช่นพระเจ้าเปรตที่โกศลหรือพระเจ้าอาชาติศัตรู ก็สามารถที่จะฆ่าคนที่ควรฆ่า ริบทรัพย์คนที่ควรริบในประเทศคนที่ควรในประเทศ พึงให้เป็นไปในพระราชนาเขตของพระองค์ได้ แม้แต่ อำนาจ ของหมู่คณะเหล่านี้ คือเจ้าลิชวี ผู้เป็นมรรคกษัตริย์ ก็อาจฆ่าคนที่ควรฆ่า ริบทรัพย์คนที่ควรริบเนรเทศคนที่ควรเนรเทศ อย่างให้เป็นไปได้ ในแคว้นของตนของตน ก็เช่นเดียวกัน อำนาจของพระราชาผู้ได้รับมุรษาพิเศษแล้ว เช่นพระเจ้าประเสนที่โกศล หรือพระเจ้าอาชาศัตรู ก็จะให้เป็นไปได้ อำนาจเช่นนั้นของพระราชามหากษัตริย์ ผู้ได้รับมุรษาพิเศษแล้ว ก็ต้องให้เป็นไปด้วย และควรจะเป็นไปด้วย Akivesana. In this case, I shall ask you a question in return. Answer it as you choose. What do you think, Akivesana? Would a head-anointed noble king, for example, the king Pasenti of Kosala, or King Achasattu Vedahiput of Maganda, exercise his power in his own realm to execute those who should be executed, to fine those who should be fined, and to banish those who should be banished. Master Gautama, a head anointed noble king like King Prasenti or King Achasattu would exercise his power in his own realm to execute those who should be executed, to fine those who should be fined, and to banished, those who should be banished. For even these communities and societies, such as the Vachians and the Malians, exercise the power in their own realm to execute those who should be executed, to fine those who should be fined, to banish those who should be banished. illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี